ô, ô, ô, ô, ô, Xanaína, ô, oh, ô, oh, Xanaína, ô, oh, Xanaína, ô, Xanaína, Xanaína, Xanaína, Xanaína, você não vai encostar hoje no piscinão de ramos, Xanaína, tá querendo sentar na tromba, só quer sentar na giromba, Xanaína, Xanaína, Xanaína, ô, Xanaína! Ô, Xanaína! Vem com o na linguiça! Ô, <laughs> Xanaína! Vem rebolar na linguiça, vem! Ô, Vem com o na linguiça! Ô, <laughs> Xanaína! Vem rebolar na linguiça, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha. Ô, Janaína, vem com boga na linguiça. <laughs> Ô, Janaína, vem rebolar na linguiça. Vem. Ô, Janaína, vem com boga na linguiça. <laughs> Ô, Janaína, vem rebolar na linguiça. Vem. Tipo vavazinho, tipo babão. <laughs> MC Lana Vamento. Ô, Xanaína, vem com boga na linguiça. Ô, <laughs> Xanaína, vem rebolar na linguiça. Ô, Xanaína, vem com boga na linguiça. Ô, <laughs> Xanaína. Vem rebolar na linguiça, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha. Ô, Xanaína, vem com boga na linguiça. Ô, <laughs> Xanaína, vem rebolar na linguiça. Ô, Xanaína, vem com boga na linguiça. Ô, <laughs> Xanaína, vem rebolar na linguiça. Vem. Tipo vavazinho, tipo babão. <laughs> MC Lana Vamento.